Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել ավելի քան 35 անգամ։ Արցախի պաշտպանության նախարարության խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են համաբանակային նշանակության հարցեր։ Ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ այսօր Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների աշխատանքային հանդիպումը։ Արցախի պետական համալսարանում հյուրընկալվել են Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն ու քաղաքական գործիչ Վերլուզաբան Դավիթ Շահնազարյանը։ Հանրապետությունում ընթացքի մեջ է մոտ 20 տարբեր համաճարակների դեմ գյուղատնտեսական կենթանիների պատվաստման գործընթացը։ Արցախում մեկնարկել է արվեստահանուն խաղաղության խորագրով միջազգային նախագիծ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Ապրիլի 27-ին եւ լույս 28-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 35 անգամ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 440 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր ժամը 9:30-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականին ծնված Մհեր Ֆելիքսի Արզումանյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայեկիցներին։ Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը երեք հրավիրել է ծառայողական խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին բանակի հրամանատարների տեղակալները, շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են համաբանակային նշանակության ընթացիկ եւ առաջիկա անելիքների համալիրը, որոնց վերաբերյալ բանակի հրամանատարը տվել է անհրաժեշտ ցուցումներ եւ հանձնարարականներ։ Ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ այսօր Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի, Սերգեյ Լավրովի եւ Էլմար Մամեդյարովի աշխատանքային հանդիպումը։ Ինչպես տեղեկացրել են Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, հանդիպմանը շարունակվել են քննարկումները Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացն առաջ մղելու շուրջ։ Ընդգծվել է Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում 2016 թվականի ապրիլին եւ հունիսին կայացած գագաթաժողովներին ձեռքբերված համաձայնությունների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները երախտագիտություն են հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղաղ աճակցելուն ուղղված շարունակական ջանքերի համար։ Նախարարները պայմանավորվել են շարունակել շփումները քննարկված բոլոր հարցերի առնչությամբ։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախարարների երրակողմ հանդիպումից հետո Նրանց միացել են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի դեսպանները, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Կայացել է մտքերի փոխանակում Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավոր Եվրախորհրդի անդամ երկրների միջև հակամարտությունների ենթակոմիտեի նախագահ Ստեֆան Շեննախը պատասխանելով հարցին, թե հնարավոր է, որ ենթակոմիտեի նիստերից մեկին հրավիրվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչը, պատասխանել է. Այո, մենք այժմ բաց ենք աշխատելու Լեռնային Ղարաբաղի, ինչպես նաև Մերզնեստրի, Աբխազիայի, Օսեթիայի հարցերով ճշտող հարցին, թե պատրաստ է լսել Ղարաբաղի ներկայացուցչին, որը կներկայացնի իրենց տեսակետները, Ստեփան Շեննախն ասել է. «Իհարկե, մենք նաև հravirել ենք այսպես կոչված Մերզնեստրի իշխանություններին։ Մենք պետք է հravirենք հակամարտությունների բոլոր կողմերին»։ Այսօր Արցախի Պետական համալսարանում հյուրընկալվել են Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն ու քաղաքական գործիչ Վերլուծաբան Դավիթ Շահնազարյանը։ Հանդիպումը դասախոսների ու ուսանողների հետ էր։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Հանդիպմանը, որը տեղի ունեցել Արցախի Մարբուհի լսարաններից մեկում, համասարանի ռեկտորի, պրոֆեսորադասախոսական կազմի եւ ուսանողության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը հանդես եկավ բանախոսությամբ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը գլոբալ մարտահրավերների տեսքով թեմայով։ Աշխարհում շատ արագ փոփոխություններ են տեղի ունենում, որոնք իրենց մեջ պարունակում են եւ վտանգներ, եւ հնարավորություններ։ Որոնք են վտանգ ներկայացնող փոփոխությունները այս համատեքստում նիստում հայտնի դիվանագետն առանձնացրեց ֆինանսական ճգնաժամը։ Մեկը, որը որ բոլորիս համար ակնհայտ է, դա մի կողմից ընդհանուր առմամբ աշխարհակարգի այսպես ասած ֆինանսական ճգնաժամն է, որի մի ալիքը մենք տեսանք, եւ որը որ չի բացառում որ նորից կկրկնվի։ Սա խոսում է նրա մասին, որ ընդհանուր այդ ամբողջ դերվածքում արդեն մի բան այն չի, չի համապատասխանում ներկայ իրավիճակին։ Արևմտյան աշխարհում այսօր հասունացել է այնպիսի զգացում, որ պետք են փոփոխություններ կառավարման աշխարակարգում։ Հենց դրա արտահայտությունն է այն, որ Մեծ Բրիտանիան ըստ էության դուրս է եկել Եվրամիությունից։ Դրա արտահայտությունն է Տրամպի ընտրությունը, որը շատերի համար անսպասելի եւ անհասկանալի էր։ Դրա արտահայտությունն է այն, ինչ որ Ֆրանսիայում այսօր տեղ ունենում ընտրական գործընթացը, որտեղ ըստ էության երկրորդ դուրս եկել երկու տեխնացում, մեկը Լեպենը, որը ժամանակին, եթե ասեին, որ Լեպենն է իր կուսակցությունը կարող է այդպիսի հաջողության հասնել, շատերի համար դա կթվեր ընդհանրապես անհավանական։ Երկրորդը Մակրոնը, որը ըստ էության որպես լուրջ կուսակցական գործիչ ոչ այդ չկար։ Շավարժ Քոչարյանն անդրադարձավ նաև քաղաքակրթությունների հարաբերությունների մոդելներին, որոնք են Մեկ այսպես կոչված clash civilization, այսինքն քաղաքակրթությունների բախում, մյուսը երկխոսություն։ Եվ երկու ճամբար կար, մի մասը ասում էր, այո, մենք կողմ ենք միայն երկխոսության, մյուսը այս հակամարտությունը անխուսափելի է։ Բնական է Հայաստանը միշտ պետք է հանդես գար այն տեսակետից, որ մենք միշտ կողմ ենք երկխոսության, հաշվի առնելով մեր դիրք այս տարածաշրջանում, մեր հարևանությունը։ Այսօր այդ սահմանը լղոզվում է Շավարժ Քոչարյանի բանախոսությանը հաջորդեց վերլուծաբան Դավիթ Շահնազարյանի խոսքը։ Ի հավելումն գլոբալ մարտահրավերների թեմայի նա ասաց. Նա բերվեց Թրամփի եւ Մակրոնի օրինակը։ Ինչ եմ ուզում ավելացնել։ Երկուսն էլ Դեն չէ Մակրոնի օրինակը բերում, որտեղ որևէ մեկը կասկած չունի, իհարկե որ նա է դառնա նախագահ, որտեղ գիտեք մյուս բոլոր տեխնացուները անմիջապես կոչ արեցին ցայները տալ Մակրոնին։ Երկուսն էլ ոչ համակարգային գործիչներ։ Համակարգային նկատի ունեմ թե Ֆրանսիայի քաղաքական համակարգը, թե Միացյալ Նահանգների քաղաքական համակարգը։ Հանդիպմանը համասարանականները հնչեցրեցին հարցեր, որոնց հյուրընկալ քաղաքական գործիչները տվեցին ուշագրավ պատասխաններ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուգլաս Մակլուրեր Արդեն քառորդ դարը ինչ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն գործունեություն է ծավալում Արցախում եւ ընդհանրապես Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու երկրներում։ Այս տասնամյակների ընթացքում միջազգային այդ կառույցի Արցախյան առաքելությունը տասնյակ մարդասիրական ծրագրեր է իրականացրել։ Գազམ་ակերպության ջանքերով ներկայումս կյանքի կոչվող ծրագրերի մասին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժում։ Իրականում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն բավականին փակ կառույց է։ Կառույցի գործնեության գաղտնիությունն անհրաժեշտ է հակամարտության մասնակից երկու կողմերի վստահությունը պահպանելու համար։ Պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրներում, որտեղ եւ ըստ էության գործում են Կարմիր խաչի պատվիրակություններն ու առաքելությունները, կարևոր է որ հանրությունը իրազեկված լինի կոմիտեի ворթեգրած սկզբունքներին ու ծրագրերին։ Լրագրողների հետ հանդիպման նպատակներից մեկը հենց դա էր՝ լրացնել տեղեկատվության պակասը։ Արցախի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կոմիտեի առաքելության հաղորդակցման բաժնի պատասխանատու Էթերի Մուսայելյանի խոսքով հենց ԶԼՄ-ներն են, որ կարող են իր ազդեցվածությունը հասարակության մեջ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեության մասին բարձրացնել եւ հենց ԶԼՄ-ներից է կախված թե ինչպես է լուսաբանվելու կազմակերպության գործունեությունը, քանի որ կազմակերպությունը չեզոք միջնորդի դեր է կատարում իրականացնում մեր Ղարաբաղյան հակամարտության տարածաշրջանում, մեզ համար շատ կարեւոր է որպեսզի ճիշտ ընկալվի մեր չեզոք եւ անկողմնակալ լինելը, որ կասկածանքի տակ հանգարց չդրվի։ Միջոցառմանը բանախոսությամբ հանդես եկան Էթերի Մուսայելյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Լուսինե Բարխուդարյանն ու Հայաստանի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակից Զարա Ամատունին։ Մանրամասն խոսվեց հատկապես միջազգային մարդասիրական իրավունքի կամ պատերազմի իրավունքի մասին։ Էթերի Մուսայելյանը ներկայացրեց ընտրված թեմայի կարևորությունը։ Քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը դեռևս շարունակվում է, մեր տարածաշրջանում գործում է միջազգային մարդասիրական իրավունքը կամ այլ կերպ պատերազմի իրավունքը, որը կապ ունի ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ եւ մենք փորձում ենք նման միջոցառման ընթացքում այդ կապը ցուցադրել, որը որ բացի դրանից, որ սահմանում է զինվորական կամ վտանգավոր գործունեություն ծավալող լրագրողների համար, թե ինչ կարգավիճակից նրանք կօգտվեն, ինչ փաստաթղթեր պետք է իրենց հետ ունենան, ասենք եթե գնում են են լուսաբանելու ռազմական գործողությունը, հետևում են բանակներին, ինչ պետք է իրենց հետ ունենան, ոնց պետք է իրենք իրենց տարբերակեն զինվորականներից, բացի դրանից մարդասիրական իրավունքը նաև սահմանափակումներ է դնում, ասենք, այն թեմաների վրա, որոնք որ կարող են դառնալ հանրային հետաքրքրության օբյեկտներ եւ որոնք են այն անձիկ եւ իրադարձությունները, որոնք որ հանրային հետաքրքրության օբյեկտ չպիտի դառնան, որովհետեւ ամեն մի իրադարձության հետևում կանգնած է ընտանիք, որ հոգևորը, որ հետևում է այդ ամենին։ Հանդիպմանը ցուցադրվեցին նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործնեությանը վերաբերող ֆիլմեր։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Արցախի բնակչության մեծ մասը կենտրոնացած է Մայրաքաղաքում, որն էլ ծանրացնում է բնակարանային խնդիրը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Կառավարությունը դեռևս 9 տարի առաջ որոշում էր ընդունել փոխհատուցել բնակարանաշինության ոլորտի ավլացած արժեքի հարկերը, այսպիսով նպատակ ունենալով մի կողմից խթանել տեղական շինանյութի արտադրությունը, մյուս կողմից թեթևացնել բնակարանային խնդրի արժեվ կանգնած մարդկանց ցուցակը։ Հարկային բեռի թեթևացումը կարելի էր ենթադրել, որ շինարարության ոլորտը գայթակղիչ կդարձներ շինկազմակերպությունների համար ընդգրկելով այստեղ ավելի մեծ թվով սուբյեկտների, որի արդյունքում կծնվեր մրցակցություն, ինչն էլ իր հերթին կազդեր բնակմակերեսի սակագնի վրա։ Այնինչ Ստեփանակերտում 1 քառակուսի բնակ տարածքի սակագինը նորակառույց շենքերում կարող է մրցել Երևանի կենտրոնական թաղամասերում արկա գների հետ։ Վարչապետ Արայք Հարությունյանը խնդիրը բարձաբանում է այսպես. Օրենքը ընդունելուց հետո մենք ունեցանք տարբերություն գների կառուցապատման հատվածում, բայց մի բան պետք է հաշվի առնենք, որ չի նշանակում, եթե մենք ավելացված արժեքի հարկից ազատում ենք 16% էժանանում է, որտեղ շենքի մեջ շինանյութերի գերակշիռ մասը ձեռք է բերում շուկայից, իսկ շուկայում ազատված չէ դա։ Այսինքն դեպետային հնդեսը հաշվանցելու կամ հետ ստանալու հնարավորություն չունի։ 1 քառակուսի բնակ մակերեսի գինը ամենից առաջ կախված է շինանյութերի շուկայական գներից։ Նորակառույց շենքերում բնակելի մակերեսի գինը նվազեցնելու միակ տարբերակը կառավարության կողմից սուբսիդավորումը պետք է լինի։ Եթե մենք ուզում ենք էժանացնել, կարող ենք այո, կառուցապատողների հետ պայմանավորվենք, բայց դա բյուջեից պետք է փոխհատուցենք։ Ձեր բերված շինանյութերի եւ ծառայությունների դիմաց վճարված ՆԴՍ-ի հաշվանցում։ Մենք եթե դա կիրառենք, ավելի էժան կլինի, իսկ տարբերությունը ընդհանուր առմամբ այդ ժամանակահատվածում 5-6%-ի ոչ ավել մաքսիմում 7% է կարողանում էժանացնել։ Մենու ժամանակ վարչապետը չի հերքում, որ Ստեփանակերտում նորակառույց շենքերում բնակմակերեսի գները թանկ են։ Այդ խնդիրն էլ Արայք Հարությունյանը բարձաբանում է այսպես այո, շատ-շատ քննարկման նյութ է հանդիսանում, մենք մի բան հաշվի առնենք։ Շենքը ինչ է իրենից ներկայացնում՝ շինանյութ, աշխատանք, հարկեր եւ շահույթի բաժին շինանյութի գերակշիռ մասը ներեմոցում, ինչպես կարող է էժան լինի մեր շենքը։ Աշխատանքի դիմաց էժան աշխատուց չունենք Ղարաբաղում ինչ որտեղ ավելի թանկ քան Հայաստանում։ Շահույթը ցանկացած ներդրող կապ չունի Ղարաբաղում թե դրսում, իր շահույթի մասնաբաժինն է բաղում։ Այստեղ մենակ հարկերի այդ փոքր եկամտահարկ մնացած հարկերը համարյա նույնն են, բացի ավելացված արժեքի հարկի։ Դրա համար այն կարծիք, որ Ղարաբաղում շինարարությունը պետք է էժան լինի, դա տնտեսագիտորեն հիմնավորված չի եւ սխալ է։ Այսքանով հանդերձ կառավարությունը իրավիճակը մեղմելու գործիքակազմ է ընդունել, որպեսզի կառուցվածքենքերում բնակարանները մատչելի լինեն քաղաքացիներին սոցիալապես անապահով հավ, փախստականներ, հաշմանդամներ, զոհվածների երեխաներ լրացուցիչ սուբսիդավորվում տոկոսների, կանխավճարների, բանկերի կարգի համապատասխան շուկայից ձեռք բերված կապչունի առաջնային թե երկրորդային տոկոսների սուբսիդավորում բանկերի, այսինքն քաղաքաշահառուն քաղաքացին 6% է տրամադրում դա սովորական պայմաններում։ Եթե սոցիալական խումբ է, ամբողջությամբ են տոկոսները վճարում։ Խմբեր կան, որոնց կանխավճարն է վճարում։ Առաջնային ֆոնդից եկամտային հարկի արտոնության մեխանիզմ ունեն։ Այս ամենը նախատեսած է, որպեսզի այդ ոչ մատչելի բնակ ֆոնդը ինչ որտեղ մատչելի լինի միջին խավի համար, ովքեր ունեն աշխատանք եկամուտի հաստատագրված վճարում։ Գործադիր իշխանությունն այսքանով հարցը լուծված չի համարում։ Մոտեցումները կատարելագործելու տեղ ունեն, ինչի ուղղությամբ աշխատում են կառավարությունում նշել է վարչապետը։ Thank you. Պատերազմից հետո պետության համար առաջնային խնդիրի թիվս այլ ռազմավարական խնդիրների հայրենիքի համար նահատակված զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային հարցի լուծումն է եղել եւ այսօր էլ շարունակում է մնալ։ Պետք է սակայն ասել, որ զոհված զինծառայողների ընտանիքներին բնակարանի հատկացման ծրագրի մեկնարկի սկզբնական տարիներին ծրագիրը բավականին թերություններ է ունեցել, որոնք արտացոլվել են մասնավորապես շինարարության որակի, նաեւ տների նախագծերի մեջ։ Որպես օրինակ նշենք համայնքներում զոհված զինծառայողների ընտանիքների համար կառուցված փաստները, որոնք իրենց նախագծով չեն համապատասխանում գյուղական տնտեսություն վարելու հնարավորությանը, զուրկ են կոմունալ հարմարությունից, ինչպես նաև կարճ ժամանականց գյուղացու համար ստեղծում են առաջ են բերում շինարարական խնդիրներ։ Այս այն պատճառներից մեկը, որ զոհված ինձարողների ընտանիքների բնակարանային խնդիրի լուծումը երբեք իր ավարտին չի հասնում։ Արցախի քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը նշում է, որ ծրագրի մեկնարկի առաջին տարիներին տեղ գտած խնդիրների պատճառը ֆինանսներն էին։ Իրոք մինչև 2008 թվականը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում սոցիալական ծրագրերով կառուցող բնակելիտները կառուցվում էր առանց կոմունալ հարմարությունների։ Դա երևի կապված ֆինանսական սուղ միջոցների հետ, Իսկ ինչ պետք է անեն ընտանիքները, ովքեր պետությունից բնակարան են ստացել մինչև 2008 թվականը եւ ովքեր առ այսօր կանգնած են անորակ շինարարության դժվարությունները հաղթահարելու խնդրի առջեւ։ Կարեն Շահրամանյանը տեղեկացնում է, որ գերատեսչությունը համապատասխան բողոքով դիմումներ ստանում է քաղաքացիներից։ Հնարավորության դեպքում աջակցում են նախկինում բաստողնված թերությունները շտկելու համար։ Մեր հնարավորությունների սահմաններում մենք աջակցում ենք եւ հնարավորության դեպքերում ստեղծում ենք կոմունալ հարմարություններ։ Բայց ասեմ, որ այդպիսի massայական ծրագիր մենք չունենք։ Եթե կան այդպիսի ընտանիքներ, կարող են դիմել եւ մենք մեր հնարավորության սահմաններում կաջակցենք եւ կստեղծենք այդպիսի պայմաններ։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հանրապետությունում ընթացքի մեջ է մոտ 20 տարբեր համաճարակների դեմ գյուղատնտեսական կենթանիների պատվաստման գործընթացը։ Այս մասին ասել է Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության, անասնաբուծության եւ անասնաբուժության վարչության պետ Նորայր Մուսայելյանը։ Հակահամաճարակային ծրագրի շրջանակներում պետպատվերով ներմուծվել է գյուղատնտեսական կենթանիների պատվաստանյութերի ախտորոշիչ պարագաների համապատասխան խմբականակ, որը բաշխվել է Ստեփանակերտ քաղաքի եւ շրջաների անասնաբուժական սպասարկման կայաններին։ Պատվաստանյութերի ներկրումը եւ դրանց ներարկումը իրականացվում է պետական միջոցների հաշվին բացառապես անվճար, նշել է Նորայր Մուսայելյանը եւ հավելել. Արագ տեմպերով շարունակվում է խոշոր եւ մանր եղջերավոր կենթանիների, խոզերի, ընտանի թռչունների եւ շների բուժ պրոֆիլակտիկ միջոցառումների գործընթացը։ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ մեկնարկել է արվեստը հանուն խաղաղության խորագրով միջազգային նախագիծ։ Նախագծի գեղարվեստական ղեկավար իտալացի դաշնակահար դիրիժոր Լուկա Ֆերինին նշել է, որ դրանով կփորձեն որևէ ներդրում ունենալ խաղաղության պահպանման գործում մեր գործը երաժշտություն ներկայացնելն է, իսկ դուք լսում եք եւ խաղաղություն բերում, քանի որ այս գործընթացի մի կողմն եք։ Եթե հնարավորություն լինի արվեստը զարգացնելու, ապա կարծում եմ խաղաղություն հաստատելու եւ պահպանելու համար արվեստը լավագույն միջոցն է, ասել է Ֆերինին։ Մարզասերների համար ավարտվել է Ստեփանակերտ քաղաքի աշխատանքային կոլեկտիվների միջև վոլեյբոլի առաջնությունը, որին մասնակցում էին թվով 6 թիմեր՝ տղամարդկանց եւ կանանց ընդգրկմամբ։ Մրցումներն անցկացվել են շրջանաձև եղանակով։ Առաջնությունում հաղթող է ճանաչվել Արցախ բանկի կոլեկտիվի վոլեյբոլի թիմը։ Երկրորդ մրցանակային տեղը գրավել է Էկոնոմիկայի նախարարության թիմը, երրորդ տեղում՝ Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության թիմն է։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերը Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից ապարգևատրվել են պատվոգրերով եւ դրամական ապարգևով։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ Արցախի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի ապրիլի 29-ին ժամը 17-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տեղի կունենա հանրապետական բարային փառատոն, նվիրված բարի միջազգային օրվան։ Փառատոնին մասնակցելու են հանրապետության 18 համայնքների 26 վարախմբեր, շուրջ 350 մասնակիցներով։ Փառատոնը կեզրափակվի ազգագրական բարերի միասնական շուրջբարով։ Նախարարությունը հրավիրում է բոլորին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, որվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարաբարեմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 6-ից 10, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան տաքություն։